ეკომეტრი გადაცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ და პროექტი ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში. პროგრამა ეგომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით გამარჯობათ მეგობრებო კიდევ ერთხელ ენერგოეფექტურობაზე და იმაზე რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ იმისთვის რომ ჩვენ ეკონომიურად ხარჯოთ გამოვიყენოთ ის მზის ალტერნატიული ენერგიებზე იქნება ქარი ეს თუ ბიომასის ენერგია რომლის შანსიც ქვეყანას აქვს ენერგოეფექტურობა სახლებში ოფისებში და საერთოდ ქვეყანაში ეს დროის მოთხოვნა გახლავთ და რომელიც დაუკავშირდება ენერგომატარებლების სავარაუდო შემცირებას როგორც ადრეც არაერთხელ თქვით სოფლიოს ეკოლოგიური პრობლემების მთელ რიგ ჯაჭვს და ქვეყნის ნებისმიერი მომხმარებლის პირადი ოჯახ საოჯახო ბიუჯეტს. ეს პრობლემები გლობალურია და აქტუალურია განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. სოფლიოს განვითარებული ქვეყნები კი დიდი ხანია ზრუნავენ ალტერნატიული ენერგიების ათვისებაზე, ტექნოლოგიურ სიახლეებზე და პარალელურად კანონმდებლობის შექმნაზეც. კიდევ ერთი პროექტი იმისთვის, რომ საქართველოში არსებული მდგომარეობა ამხრივ ევროპულ კანონმდებლობასთან და თვითონ ღონისძიებებთან ჰარმონიულად განვითარდეს. ეს გახლავთ ფრიდრიხ ებერტის მიერ დაფინანსებული პროექტი საქართველოში განახლება ნაკლებადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და ხელშეწყობა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს წვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელშეწყობით მიმდინარეობს და დღევანდელი გადაცემის ფინანსური მხარდაჭერი გახლავთ სწორედ ეს პროექტი და გადაცემის სტუმრებიც არიან. საქართველოს წვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების საქართველოს წევრი ბატონი ავთანდილ გელაძე, რომელიც დიდი ხანია თქვენ ალბათ იცით აი ამ პრობლემებზე მუშაობს და გარკვეული იქმედებები ორგანიზაციას აქვს გაკეთებული. ა და კიდევ ერთი შესანიშნავი სტუმარი ყავს, ეს ხარ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ენერგოაუდიტორი ქალოტენ ნანი მეფარიშვილი. ახლობდება ზამთარი, გათბობა, მძიმეთაწვება თბილისელების ოჯახსაც და საერთოდ რეგიონებსაც, გარდა ოჯახის ბიუჯეტის მძიმე დატვირთვა საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკოსისტემისთვის, ტყეებისთვის, რომელიც სწორედ ამიტომ იმიტომ რომ გასათბობად მოвихმართ ენერგომატარებლობიდან ენერგომატარებლად განიხილება 60% მოდის როგორც ენერგომატარებელზე ტყეებზე და ეკოლოგიური პრობლემები რომელიც უფრო გრძელვადიანია და შეუქცევადი. როგორ დავათბუნოთ სახლი, როგორ დავზოგოთ ენერგია და რატომ უნდა დავზოგოთ და ჩვენი ტყეები, აი ეს ნებისმიერ თქვენგანს უნდა აინტერესებდეს, ამიტომ დარეკეთ 2:40-91-92-240-92-92 და მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, როგორ მრით თვები ზამთარში, რამდენს ხარჯავთ, რა ენერგიას მოიხმართ და როგორია საერთოდ თქვენი ოჯახის ბიუჯეტი ამასთან სხვა შორის პროპორციაში ალბათ ალბათ, ხო? ასე რომ და მოემზადეთ, რა თქმა უნდა, ა ეკო ეკო ვიქტორინისთვის გაცემის სპონსორი გახლავთ, ჩვენი სპონსორი გახლავთ ამ შემთხვევაში. მ ეს არის მთელი პაკეტი, რომელსაც რომელიც დააწესა ბიოაგრომ, ეს გახლავთ ნიადაგის და მცენარეთა დაცვის, მოვლის, ნიადაგის სტრუქტურის აღდგენის თუკი თქვენ დაზიანებული გაქვთ ხომუსოვანი ფენა შესანიშნავი ბიორგ საშუალება, აი ეს მთელი პაკეტია და კიდევ არის ერთ შესანიშნავი წყალი, ეს არის ჟანგბადის დეფიციტის შესავსებად, ნორმოქსი, ეს ყველაფერი ქართულია და ქართული მეცნიერების მიგნება, მე მგონი გააკეთე აკეთებს სწორ არჩევანს მხოლოდ და მხოლოდ ქართულზე. გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. გასაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს, უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია. მე ერთი კითხვა ცოტა ძნელია, მაგრამ მე შემიძლია ცოტა წინასწარ გიკარნახოთ, კითხვა ეხება ქართულ მოგზაურს, მე-18 საუკუნის ცნობილ დრამატურგს, რომელიც ცნობილ მთარგმნელს აი ეს э, ქართკახეთის აზნაურთა დიდი ოჯახის წარმომადგენელი იყო ასე რომ გადახედეთ ისტორიას ახლა კი ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას ენერგოეფექტურობას ბატონთან ლუბმა ინტერესებს აი პროექტი э, რას э, მიმართულებით განვითარდება ამ ეტაპზე განვითარდა რამდენი ხანი ვიდიოდა და რა სამშობლოში ჩატარდა პროექტის ფარგლებში მოგესალმებით მიესალმები რადიო მსმენელს დიდი მადლობა მოწვევისათვის აჰა პროექტი საკმაოდ მცირე ბიუჯეტიანი და მცირევადიანიც გახლდათ და მიზნად ისახავდა განახლებადი არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენების ხელშეწყობასა და ამავე დროს ენერგოეფექტურობის განვითარების ხელშეწყობას და ქონდა ამ პროექტს მეორე უფრო შედარებით მთავარი მიზეზი ეს გახლდათ საზოგადოების წარმომადგენლებისა და საზოგადოებრივი სექტორის კონსოლიდირება ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი და პრობლემატური თემის ირგვლივ, რადგანაც ეს კონსოლიდირება უბრალოდ აუცილებელია, იმიტომ რომ სახელმწიფო წრეები წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში უბრალოდ იგნორირებას უკეთებენ ამ მეტად აუცილებელ და საჭირო თემებს. აა უფრო მეტიც ისინი პირდაპირ და კატეგორიულად აცხადებენ, რომ მათთვის ეს არ არის პრიორიტეტი, როცა პარალელურად უამრავი საერთაშორისო ხელშეკრულების მიხედვით მათ აღებული აქვს ვალდებულება მსგავსი თემების სწრაფი ტემპებით განვითარებასთან დაკავშირებით. მიზანი გახლდათ ეს, ვფიქრობ რომ მიზანი ბანალთან მე მინდა ერთი მომენტი მე მახსოვს ქალაქის მერიამ გააკეთა ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე ეს გამოიხატა ენერგოეფექტურობის ერთი პროექტი რომელიც სენსორული ნათურების დამონტაჟებით შემოიფარგლა მე მგონი მხოლოდ ხო მხოლოდ მხოლოდ ბოლო პერიოდში ქალაქის მერიაში მსგავსი თემები ვითარდება მაგრამ გულსადკენია ის რომ ის თემა ის ინოვაცია ის საკითხი რომელიც პროვოცირებული ან წამოწებული ამ მერიის ამ ფუნქციონერების მერიის წარმომადგენლების მხრიდან ყველა ერი ხელშეწყობის ხელშეწყობით ვითარდება ხოლო თუ შედარებით უფრო ეფექტური, უფრო გონივრულიც, უფრო მასშტაბური ღონისძიებები საერთოდ ყურადღების მიღმა რჩება, ანუ აი უცნაური დამოკიდებულება, ეს არის დამოკიდებულება არა თემის მიმართ, არამედ э, მერების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გარკვეული პასუხისგებლების აი ეს აი э, ზედაპირული დაკმაყოფილების მიზნით. მე ესეთი შაბეჭილება მჭირდება, თუმცა მე ძალიან მივესალმები ყველა გადადგმულ ნაბიჯს, რომელიც ამ მიმართულებით იქნება გადადგმული. დიახ, იცით რა, შესანიშნავ შეხვედრა ჩატარდა, თქვენ თუ გახსოვთ, არაჩვეულებრივი შეხვედრა, სადაც იქ პოსტსოციალისტურ, პოსტსაბჭოური ქვეყნების წარმომადგენლებიც იყვნენ, გარდა იმისა, რომ ახლობელი აღმოსავლეთის წარმომადგენლები იყვნენ და იქ რაღაცა კონკრეტულად გამოიკვეთა, იცით, მაგრამ იქ გამოიკვეთა მათი პოზიცია თვითონ, როგორ ახორციელებენ ამას პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში. მე მახსოვს ბალტიისპირეთის წარმომადგენელ, რომელმაც თქვა, რომ აბსოლუტურად ყველა პროექტში, აბსოლუტურად ყველა ახალშენებლობაში ზუსტად ენერგოეფექტურობა და ეს ტექნიკური ინოვაციები რომელიც არის და კანონმდებლობაშიც უკვე და აი ახლა მე მაინტერესებს ჩვენთან ეს ამ კუთხით განიხილება თუნდაც ამ კუთხით შენდება თუ რა პრობლემაა მაინტერესებს ჩვენი საკანონმდებლო და ის ორგანოებიც კი რომლებიც ვალდებულები არიან ეს განავითარონ ყველანაირად ცდილობენ თავიდან აიცილონ ამაზე საუბარი და ამ ამ ამ პრობლემის განვითარება, ანუ კანონმდებლობის შექმნა, შესაბამისად სამშენებლო კოდექსის შექმნა და ჩვენთან ეს ყველაფერი არის ჰაერში გამოკიდებული. <clears throat> მე ძალიან წუხვარ იმის შესახებ. საერთოდ უცხოეთის დამოკიდებულება ამ საკითხების მაღალ დონესთან გადაწყვეტის მხრივ ესეთია, რომ ენერგოეფექტურობა არის ქვეყნის მართვის სინონიმური. დიახ, დიახ. აა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი პოზიციის მაჩვენებელი ალბათ. პოზიციის მაჩვენებელი პირველ რიგში და ძალიან დიდ ყურადღებას. მე ვიტყოდი კულტურის. უკვე ყველაფერი ერთად უკვე ალბათ კულტურის და ჩვენ ძალიან უკულტუროელის დაბეჭდილებას ვტოვებთ და ახლა სამეცნიერო წრეებში ათ შესაძაც სტარდება კონფერენციები და სემინარები და ისინი მოდიან და ელემენტარულს გვიხსნიან. და ჩვენ წუხთ რომ ჩვენ გვაქვს ეს ცოდნა, მე რეგულირებენ თუ ეს ცოდნა გაქვთ, მაშინ რატო არ იყენებთ ამ ცოდნას. და mm. ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელია ეს ყველაფერი და ამ ხრივ ჩვენი ქვეყანა ვერტოვებს ძალიან კარგ შედაბეჭდილებას. ასევე ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელია ის კანონმდებლობა, ის საკანონმდებლო აქტები და ნორმატივები, mm-hmm. რომლებიც უნდა კონდეს ქვეყანას და რომელიც ჩვენ არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ არც ერთ დონეზე. არ არის საერთოდ არაფერი ამ ხრივ გაგვაჩნია. ძალით გარბატონა ა საქართველოს კანონში ენერგეტიკის შესახებ ერთადერთი ჩანაწერი არის და ბატონ ავთოს ამას წინათ ვაჩვენებდი და ისიც არასწორად არის ჩანაწერი და სამწუხაროა რომ სახელმწიფო ხელს უნდა უწყობდეს განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურ ეფექტურიანობის გამოყენებას ეს ამით თავდება ყველაფერი ამის შესახებ. ეფექტურიანობა ძალიან შემოწურწუნებელი. თვითონ ფორმა. ფორმა ძალიან არა გაო ქართული და <laughs> ალბათ კანონმდებლობისთვისაც შეუფერებელი ფორმაა და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი მიდგომები არის სახელმწიფოს მხრიდან. მე მქონდა ძალიან საინტერესო მომენტი იყო უცხოელი ჩამოვიდა ეს ხშირად ყვები ხოლმე რუსთაველზე და ეუბნებოდნენ რომ აი როგორი ლამაზია ჩვენი ქალაქი მოგწონთ ჩვენი ქალაქი და მან თქვა ძალიან მომწონს ძალიან ლამაზია მაგრამ მე გამაოცა პარლამენტის შენობაზე ძველი პარლამენტის შენობაზე გამოდგმულმა სპლიტ კონდიციონერების ბლოკებმა კი მეულ თემასთან მივედით ძალიან დიახ იმან თქვა ის რასაც რაც დაინახა ჩვენთან მე უკვე ჩვენი დონე დაინახა ძალიან ბევრმა ამას ყურადღება ვერ მიაქცია, მაგრამ ჩემთვის ეს ძალიან მტკივნეული იყო. იცით მტკივნეული? მე მაბადიეთ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით <gasps> э, ზოგადად э, კონცეფცია э, ქვეყნის მე ახლა უკვე მიჭირს ძველი ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება. ამიტომ ზოგადად ქვეყნის მიდგომას ვიტყვი. პოზიცია როგორი არის? კონცეფცია უბრალოდ მე პოზიცი პოზიცია არის ის რომ პოზიცია არ არის გამოხატული. ეს არის კონცეფცია. ქვეყანაში არსებობს კონცეფცია? არა, კონცეფცია არის ის, რომ არ არის გამოხატული საკანონმდებლო დონეზე არანაირი ანუ ამ შემთხვევაში კანონის არარსებობა არის მიზანი. აჰა. ანუ რომ საქართველოსი ენერგეტიკის სფეროში თქვენ წარმოიდგინეთ 2003 წელი იმის შემდგომ გასული აგერ 9 წელიწადი მოდი მიდის უამრავი კანონმდებლობის არის სიტუაცია როცა ერთ დღეში 100 კანონი მიიღება და ცვლილებები მიიღება საქართველოს ცხოვრობს 1900 2000 წლამდე მიღებული კანონებით ენერგეტიკის სფეროში 93 წელს 1000 არა 98-ში იყო გაზის შესახებენი ელექტრონული რაღაცა ესე იგი მე 20 საუკუნის კანონმდებლობით მუშაობთ უკვე 21 საუკუნის უკვე 12 წელიწადია მეორე 1000 დიახ და ეს არის მიდგომა ამაში მე ვხედავ იმას რომ თუ არ არსებობს რაიმე ნორმა, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელისშემშლელი ფაქტორი და მეორე არ არსებობს ვალდებულება. აი ეს არ არსებობს, არ არსებობს არის მიდგომა ქვეყნის ენერგეტიკის სფეროსადმი, როცა ენერგეტიკის სფერო ნებისმიერი ქვეყნისათვის, ნებისმიერი აბსოლუტურად ქვეყნის, აი ერთ-ერთი უმთავრესი და ეს არის თელესოფლიოსთვის უკვე პარამეტრი ქვეყანა არსებობს პოლიტიკურ პოზიციასაც კი განსაზღვრავს ენერგომატარებლები უკვე ხომ თლიანი უკვე დიდი ხანია. ამაზე ლაპარაკით ხო, დიდი ხანია, მაგრამ ახლა გაძალიან გამძაფთ და მე მგონი ეს არაბული გაზაფხულებიდან გამომდინარე. ეს ნობილი მიდგომაა, ბოდიშებს რომ 21 საუკუნის ომები არის ენერგოომები. დიახ. ეს არის ცნობილი მიდგომა, რომ ენერგეტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ძიმე ტვირთად აწევს ჩვენს მოსახლეობას ის ტარიფებიც თუნდაც მაგრამ საქმე იმაშია რომ ძალიან ხშირად ვამბობ ამ ამ საკითხთან დაკავშირებით რომ ჯერჯერობით რადგან კანონი არ არსებობს არაფერი არ არსებობს ამ ჩვენს ქვეყანაში და უნდა წავიდეთ ამ მიმართულებით თავისთავად შესაძლებელია სხვათაშორის აი ახლა ახალი ხელისუფლების სამოქმედო პროგრამაში ენერგოეფექტურ დამზოგავნტაენე ტექნოლოგიებზე ხასგასმით არის მითითებული რომ ამას უნდა ენერგოეფექტურ ღონისძიებები დაიწყოს აი საერთოდ მე ძალიან მინდა გულით მინდა რომ დავიჯერო რომ წინასაარჩევნო პროგრამა იქნება მიზანი რეალიზაციას და ექვემდებარება, მაგრამ ძალიან მიჭირს ამისი დაჯერება უკვე, იმიტომ რომ ქალბატონი ვალიშვილი ძალიან უპრობლემოდ გახდა ახალი ministris მოადგილე და მე ძალიან კარგად ვიცი მისი პირადი პოზიცია მანამდე წინა ministris მოადგილეობის ამპლუაში, რომ ის სასაუბროთაც კი არ კარგავს დროს მზის, ქარის და ასე შემდეგ ენერგიების გამოყენებაზე. მას არ მიეჩნია ეს არანაირად, სავალდებულოდ, პრიორიტეტულად, აუცილებლად, უпростоრად ის თulis, რომ ეს არ არის რესურსი, რომელიც ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს. აი, ამ ყოველი ამის შემდეგ მე უკვე რაღაც რაღაცეებში ეჭვმებარებ. ну იმედი ქავ ენერგეტიკის სამინისტროდან ჩვენ მოვიწევთ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ იქ არა მარტო საქართველოს წონეთა მოძრაობა, საერთოდ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ინტერესი ძალიან დიდია, მათ გარკვეული პრეტენზიები აქვთ, განსაკუთრებით როცა ლაპარაკია მცირე და საშუალო ჰესებზეა და გლობალურ დიდ ჰიდროენერგეტიკაზე ლაპარაკი როცა არის და ჩვენი მედია გვექნება იმის შანსი რომ მოვიწიოთ ვიღაცა იქიდან. და მე რა მაინტერესებს ისიც, რომელიმე საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ არსებობს ისეთი ან კონვენცია, რომელიც რაღაც გარკვეულ მექანიზმებს მოგცემს, იმიტომ რომ კანონმდებლობა დაიძრას და ვალდებულება ავიღოთ აი რომელია და რა რა მექანიზმები აქვს ამას რა თქმა უნდა არსებობს და ჩვენ უმთავრესი დოკუმენტი ეს არის ენერგეტიკული ქარტია. ნუ ენერგეტიკულ ქარტიას დიდი ისტორია აქვს, ჯერ იყო ევროპის, შემდეგ გახდა გაფართოვდა და მთელი მსოფლიო. ჩვენ ვართ ამის მხარე. აღებული გვაქვს უამრავი ვალდებულება, პასუხისგებლობა, რომელსაც არანაირად ერთი ნაბიჯიც კი არ გადაგვიდგამს იმ ვალდებულებების შესასრულებლად. მეორე, ძალიან სერიოზული და საპასუხისმგებლო დოკუმენტი ეს არ ეს გახლავთ სამეზობლო პოლიტიკა ევროპასთან, სადაც მთელი თავია მიძღვნილი ამ თვალსაჩინო მერვე თავია, ну მერვე არ ნიშნავს იმას, რომ პრიორიტეტი მერვეა. ყველა თავი თანაბრად პრიორიტეტულია და მიძღვნილია ამ საკითხებთან მიმართებაში და ეს გადაჯაჭულია გარემოს მდგომარეობასთან, იმიტომ რომ ზუსტად გრადი განვითარების პრინციპები აქ უნდა შეწონა შეწონილი იყოს ერთმანეთს. მაგრამ ამ მიმართულებითაც ჩვენ არაფერი გადაგვიდგამს ნაბიჯი მე მიჭირს გავიხსენო თუნდაც ერთი დოკუმენტი ჩანაწერი თუნდაც ministris ძანების დონეზე რომელიც აქეთ რაიმეს არა არა გვაქვს ასეთი რაღაც ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე არა გვაქვს ну რა თქმა უნდა პრაქტიკულ დონეზე იქ უმთავრესი მოთხოვნაა რომ ну э с ხო კორუფცია ეს э, რაღაცა შეთანხმებული მოქმედებები ბაზარზე იქნება აღკვეთილი ჩვენთან სამწუხაროდ ეხლა თქვენ თქვით რომ შეთანხმებული მოქმედებები ბაზარზე ბატონთან შეიძლება თუ არა როგორია უცხოეთში მოდი აქედან დავიწყოთ ჯერ აი უცხოეთში როგორა რამდენ რატოა მომგებიანი ეს თვითონ ქვეყნისთვის როგორია პროცესი რა რატოა ეს მომგებიანი პროცესი ეხლა ელემენტარულად გეტყვით და მე რა ბატონი ათოს განაცხადა თვითონ აი როგორია ეს ჯაჭვი ნუი თვითონ იცით რა რატო მომხმარებლისთვის მომგებიანი და რატო იძლევა ამდენ შეღავაც თვითონ ქვეყნის საფინანსო ორგანიზაციები რატო იძლევა და როგორია დაკავშირებით შესანიშნავი გამოცდილება აქვს გერმანიას ნუ ჩვენ არ გვჭირდება ველოსიპედის გამოგონება და ევროპის ქვეყნებმა ეს მშვენივრად გააკეთეს შეგვიძლია გადმოდეს სამოდელოა სამოდელოა სპადაჟორის ევროკავშირმა მაგათიეთ გარდონანი ევროკავშირმა გამოსცა ესე დირექტივა რომ გერმანიის 2000 წლის გადაწყვეტილებები გახდეს სახელმწიფო ევროკავშირის ყველა ქვეყნისათვის 2011 წელს მიმდინარე ამ გადაწყვეტილებამდე მაბადია თქვა და გერმანიამ განახორციელა ის რომ აი ალტერნატიული ენერგიების ან მზის ქარის ენერგიის გამოყენებით ენერგოეფექტურობის მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მოახდინა ის რომ ატომური ენერგოსადგურები ჩათვალა რომ ისი მოსახლეობისათვის ეს საფრთხეს წარმოადგენს იაპონიის ბოლოს წინა ორი წლის იაპონიის ძიმემოვლენ მოვლენების შემდგომ და აი ამ ენერგიის გამოყენებით მოახდინა ატომური ენერგოსადგურის ჩანაცვლება თავისი მოსახლეობისათვის ამ ალტერნატიული ენერგიებიდან მიღებული ენერგიით. აი რამ ხელა პოტენციალია და ერთმა ადამიანმა მიუხედავად მისი გეოგრაფიული მდგომარეობისა და ისეთი მისი გეოგრაფიული მდგომარეობისა და ერთმა ადამიანმა თქვა და სულ ვიმეორებ იმ ადამიანის ნათქვამს რომ საქართველოსო ღმერთიო თავიდან რო არ ნაწილებდესო მიწაესო ქართველებს აღარ მისცემდა ნამდვილად გაგუბრათ ვიყენებთ ჩვენი ქვეყნის რესურსს მეორე მეორე მთავარი მოტივი რატომ უნდა მოხდეს არატრადიციული განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის გენერირება და ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელება, იმიტომ რომ დაზოგილი ენერგია მინიმუმ 9 ჯერ უფრო იაფიჯდება ვიდრე ახალი გენერირებული. მინიმუმ 9 ჯერ. ანუ 50-60%-ით უფრო ადვილად, უფრო იაფად შეგვიძლიათ მივიღოთ ენერგია, გამოვათავისუფლოთ ვიდრე ახალი ენერგიის არ. თუმცა დახვეწილი ტექნოლოგიების პირობებში ეს შეიძლება 80%-ამდის ავიდეს ეს. კი, საკმაოდ ისეთი დათვლილია ეს ყველაფერი და იცით რა, ერთიც არის ეს არის სერიოზული ბიზნეს შემოსავალი. იმისთვის, ვინც აკეთებს ამას, ყიდის თანამედროვე და ვინც აკეთებს, ვინც აზროვნებს და ფიქრობს ამაზე სამეცნიერო ნაწილი ერთი, ვინც ყიდის ამას, ადისტრიბუცია, ეს მთელი სისტემაა, ხო? მაგრამ არის ძალიან ძვირია, მოდით ასე გავაკეთოთ. საქართველოს საქართველოსიც ეს რო შეიძლება ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები და ენერგოეფექტურობა როგორც ბიზნეს სექტორში ძალიან კარგად იმუშაოთ ჩვენ გვაქვს თანამედროვე ტექნოლოგიების მაღაზია ცენტრი რომელიც არის მშვენივრად მუშაობენ დანაზოგი ძაგ მოგებაზე მუშაობენ ხო არა ჩვენ ამას დავუთმობთ ალბათ ერთ გადაცემას რა მექანიზმებია ამისთვის მაგრამ აი კიდე ერთი მომენტია იცით ეს მოსახლეობას მომ მაბადია ძალიან დიდი ბოდიში მე არ მინდა ეს ფრაზა ასე დარჩეს რო ძვირია არანაირი ძილი არ არის ეს არის стереოტიპი რომელსაც ყოველდღიურად ხელისუფლება ნუ ყოველ შემთხვევაში ყოფილი ხელისუფლება ამაგრებდა სხვადასხვა ინფორმაციებით სხვადასხვა წყაროებით ამ არასწორ ინფორმაციას რომ ეს ჩაბეჭდილი იყო მოსახლეობის რომ ამისი მიღება არის არანაირად ძვირი არ არის არა მე ვამბობი იცით რა თვითონ მომხმარებელს აი მე მინდა მაგალითად დავაყენო მზის გამოვიყენო ის მაგალი ეხლა რამდენი ენერგიის დაზოგვა შემეძლო მე ასეთი თბილი შემოდგომის პირობებში ხო გრძელვადიანის აბსოლუტურად ხალბატონო ჯულა ეხლა გეტყვით ამასთან დაკავშირებით და ყველაფერი არის დათვლადი და ძალიან ადვილად დათვლადი სხვათა შორის ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის. აა საქმე იმაშია, როდესაც რაიმე ენერგოეფექტურ ღონისძიებას ახორციელებ, ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება. მაგრამ თუ თქვენ იმ ღონისძიების განხორციელებასში რასაც დახარჯავთ ეკონომიის ხარჯზე, ამას 2 წელიწადში უკან ამოიღებთ და შემდგომ 15 წელიწადი ის სულ მოგებად დაგრჩებათ, მაშინ ღირს ხო? რა თქმა უნდა ღირს <laughs> ხო, მაგრამ აი ესა რომ თავიდან იცით რა, ზუსტად კანონმდებლობა და საბანკო სისტემა უნდა იყოს და იგივე პოზიცია ქვეყნის უნდა იყოს, რომ მე მაგალითად რომ მინდოდეს არა, რაღაც სისტემა უნდა გაკეთდეს და რაღაც შეღავათები პირველ რიგში უნდა იყოს ქვეყნის პოზიცია, მე ასე უყურებ და ძალიან მტკივნეული არის და ძალიან ბევრჯერ წამეკითხია, როდესაც უცხოელები თხოვენ ჩვენს ქვეყანას ამ ღონისძიებების განხორციელებას და ამისი მოთხოვნები სერიოზულად არსებობს, პასუხი არის ის, რომ ჩვენ არ აქვს შესაბამისი რანგის და დონის სპეციალისტები. ну ეს არის ძალიან რა ვიცი მე მართლა შეურაცხმყოფელი იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გაკეთებული აუდიტები მიდის რა იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის საელჩოები გვიკეთავენ იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ამ ამაში მონაწილეობას არასოდეს არიღებს და შესაბამისად მიდის იმ ქვეყნებში შემდგომში ჩვენ როცა აუდიტს ვაკეთებთ ვინც დაგვიფინანსა როდესაც მენელია უკაცრავად შემოვიყვანთ გისმენთ გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძალიან საინტერესო და საჭირო თემაა და მე მინდა გაგიზიარო თქვენ ამბობთ რომ რიცხვებით როგორ მე მარტო ხელა პენსიონერი ვარ ქალაქში და ვიყინებოდი 1-2 წელია არ მომედგია, მაგრამ დაკეტილი მაქვს ყველა არც ლურჯი, არც ჰოლი, არც სამზარეულო, მარტო ერთ ოთახს ვატბობ. და ისიც ნუ 20 გრადუსზე ზემოთ არ ამყავს და მაინც 60 ლარი მოდის. მაგრამ მე სხვა რამე მინდა გითხრა. სოფელთანც მაქვს კავშირი და ვარხოლმე აი სიცივის პერიოდშიც მიხდება ჩასვლა. მაგრამ მე ძველი თაობა ვარ და თუ კი ეზოში პიჩხია, ახმელი ტოტია ან რაღაცა, ყველაფერს ვა და გული მწყდება რომ სამეზობლო და ეს ხალხი რატომღაც ამ კუთხით არ უყურებს და არ არის დაინტერესებული. არ არის დაინტერესებული მან და მაინც უნდა იყოს ის მსხვილი შეშარო ერთხელ დაანთებს ამ შეშის ღუმელს და მეરે აღარ მო მათ შორის რაც საკვირველია მე კი ვამბობ სამეზობლოში ლერწი ვენახს რო გასხამენ ის როგორი მნიშვნელოვანი არის და ზოგი კიდევაც მგონი კრავს და კიდეს მე იმერეთში სოფელიც გონია ბებიასგან მახოს რა იმას შეკრავდა შეკრავდა და დააწო ესენი მეზო გამოიტანენ და ეზოს გარე და წავკიდებენ ცეთ და არ წვავენ და ეს როგორ უნდა გაკეთეს ეს პროპაგანდა არა და სულ გაიჩეხა ტყეები აი როცა იყო ძალიან ძიმე სიტუაცია ქართაცავი ზოლები მე მაქვს ხედველობაში ამ შემთხვევაში გურის ერთ-ერთი სოფელი და აღარ ქარსაცავების და ამის პრობლემა ნამდვილად ქარსაცავი ზოლები გაკაფეს სულ და მე უკვირ რატოა ეს ქარიშხალი და რატო ამ ეროზიული პროცესები უნდა მივახციოთ ეს უნდა ეს პროპაგანდა უნდა იყოს ტელევიზიით იცოდეს ხალხმა მე ვეუნები ახალგაზრდა დიასახლეს რასაკეთებ რატო არ წვავ ამას გამოიტანს და დაწვავს ყველას ერთად ფიჩს არ კადრულობენ და ეს ასე გაჩანაგდა ქვეყანა ძალიან და გული მწყდება მე ერთ რაღაცას მოგახსენებ ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდე ბეკ და ბატონი 30 ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ რომ ეს არის ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელი და უცხოეთში რაც ითვლება ეს კარგ ტონად რა მილიონერია ენერგიას ზოგავს იმიტომ რომ მას არა აქვს ესე იგი ეს იქნება ითვლება დაბალ დონედ როდესაც თქვენ ენერგიას და გარემოს არ ვფრთხილდებით აი ესეთი მიდგომა. ქვეყნის რეპუტაციის გამსაზღვრელია უკვე განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნებისთვის. სამწუხარო ჩვენ ამაზე ცოტა ვლაპარაკობთ ტელევიზიაშიც ცოტა არის გადაცემები, რადგან ამ საკითხით დაინტერესება ნაკლები იყო და რაც უფრო ბევრი იქნება ამაზე, ყველა ფერზე შეიძლება და ძალიან ბევრი რეკომენდაციები შეგვიძლია დაწყებული დიასახლისებიდან დამთავრებული. აი ეხლა რადგან ზამთარი ახლოვდება რეკომენდაციებს რას მისცემთ მაგათა ჩვენ პირობებში, მაშინ როცა გაზის გამათბობელი გამოშვერ გამოწერილი აქვს ყოველას ის და როგორ შევინარჩუნოთ სიტყვა მოდით ამაზე რომ როდით მაგამდენიმე სიტყვით მოგო მაგრამ ფაბატონა ნანი მოდით ჩვენ ეკო ვიქტორინა გვაქვს და პრიზი გვაქვს შესანიშნავი ამიტომ მოდით რადიო მსმენელებს მივცეთ შანსი რომ მოიგონე შესანიშნავი პრიზი იმიტომ რომ გააკეთონ ბიომეურნეობა გამოიყენონ აგარაკზე და გამოიყენონ ოთახ ყვავილების მოყარულებმაც და ვისაც ჟანგბადის დეფიციტი აწუხებს სხვათა შორის აი ზედმეტი გამონაბოლქვი რომელსაც ჩვენ ზამთარში და ის რომ შემცირებულია მწვანე ამესაფარი. ერთი სიტყვით ეკოლოგიური პრობლემის ნიშანია ჟანგბადის დეფიციტი და ეს ნორმოქსი, რომელიც ჩვენი მეცნიერების გამოგონებად, რომელიც დღეს პრიზების პაკეტში შედის, ძალიან კარგი ამბალანსის შესავსებად. ეკოვიქტორინა შანსი ეკომეტრისგან შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. კითხვა ასეთი გახლავთ. გაიხსნეთ ცნობილი ქართველი მთარგმნელი, მოგზაური, დრამატურგი, ქართლ-კახეთის დიდგვაროვანთა ბრწყინვალე წარმომადგენელი. რომელმაც 1791 წელს იმოგზაურა ჯერ ირანში, შემდგომ უკვე ოსმალეთში, ეგვიპტესა, პალესტინასა, პალესტინასა და რუსეთში და დაგვიტოვა სამოგზაურო დღიურები. მოგზაურობა თბილისით, იერუსალიმისადმი, საბერძნეთსა ზედა. გუქცევაი კიპრის ჭალაკისა, ცირისა, აზიისა, ანატოლიისა ძალით. ნაშრომი განხილში განხილულია საქართველოს რუსეთის საგარეო პოლიტიკის საკითხებით, იმ ქვეყნების პოლიტიკა, გეოგრაფია, პოლიტიკური პოზიცია, სადაც ეს მოგზაურობდა ეს პიროვნება. უნიკალური ნაშრომი გახლავთ ქართული გეოგრაფიული აზროვნების ისტორიისთვის და დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი. მანვე მოგვაწოდა ცნობები ეგვიპტეში მცხოვრები ქართველების შესახებ პირველად, გახლავთ შესანიშნავი საკუთარი კალიგრაფი. ეს ნაშრომი მხედრულით არის დაწერილი და ულამაზესი კალიგრაფიული კალიგრაფიის ნიმუშია და იგივე პიროვნება შეიძლება ჩაითვალოს ქართული დრამატურგიის მამამთავრად. მან დაწერა დრამა მეფე თეიმურაზი და თარგმნა ერაზმ როტერდამელი, ვოლტერის, მილტონის, ლომონოსოვის და რამდენიმე რუსი დრამატურგის და სხვა ევროპის განსაკუთრებით გერმანიის და გერმანელი და ფრანგი დრამატურგები, ცნობილი ავტორები, გახლავთ პოლიტოლოგი, გაიხსენეთ ეს შესანიშნავი ქართველი, ქართ-კახეთის თავადაზნაურთა გვარის ღირსეული და დიდი წარმომადგენელი. დარეკეთ 240-91-92-40-92-92. ჩვენ ლაპარაკობთ ენერგოეფექტურობაზე, ალბათ გაინტერესებთ არჩევის გარეშე ნამდვილად ვერ გავალთულოს. <laughs> აი რომელი საშუალება მეთოდებს უკვე გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ეს სითბო, რომელსაც ძლივს მოვაგროვებთ. და დგებოთ ხელი წყალი, როგორ დავზომოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ენერგოაუდიტორი ნანი მეფარიშვილი და საქართველოს წავანთა მოძრაობის წევრი აფთანილ გელაძე. გისმენთ ქალბატონო ნანი. ну პირველ რიგში გეტყოდით რომ ვისაც აგაქვთ რკინის კარი შემოსასვლელი ძირითადი რამენაირად ეცადეთ რომ გააკეთოთ ამ კარის დათბუნება და დაგიდი და რა საშუალებით? აა შეიძლება გაიკრას იქ თბილი ნაჭერი შიგნიდან ამ კარზე და ეწებოს ან რაღაცას ქეჩის ალბათ და რაღაცა ესეთი საშუალებით მოახდინეთ. ცოტა ცუდი შესახედავი და მტრის აკუმულაციას აკეთებს. ცოტა ლამაზად ეცადეთ რომ ეს მოახდინოთ. შეიძლება ეს დაუძახოთ ხელოსანს ამ მაშინ და გახსნას და შიგნით გაუკეთოს უკვე თქო იზოლირება. თუ შემოსასვლელი კარი იქნება თქო იზოლირებული, თქვენ დაგეზოგება დაახლოებით 10% ენერგიისა, რომელსაც ხარჯავთ გათბობაზე. ეს ერთი. როდესაც გაქვთ კარმის ტიპის გამათბობელი, გირჩევდით, რომ დაბალ სიმძლავრეზე ჩართული ყოფილიყო 24 საათის განმავლობაში და საღამით არ გამორთოთ ეს გამათბობელი და მოგივათ ნაკლები გადასახადი სტაბილურ ტემპერატურაზე, სტაბილურ ტემპერატურაზე იქნება და ნაკლები გადასახადი. ესე დიასახლისებს ვურჩევდი, რომ რა შეიძლება თხელი ქვაბით, ალუმინის თხელი ქვაბით გამზადონ საჭმელი და დაბალ ჭალზე გაზის და თავდახურული ქვაბი მოიხმარს 15%-ით ნაკლებ ენერგიას, ვიდრე თავახტილი ქვაბით საჭმლის სკეთება. ესეთი ელემენტარული რაღაცეები ყველა ჩვენ თან შეგვიძლია გავაკეთოთ და გავზუგოთ. და იცით რა მაინტერესებთ? აი მეტალოპლასმასის კაფანჯარა გაცილებით მეტ სითბოს რა თქმა უნდა ნახევარ ინფექციას და ნაკლებ დანაკარგია, ვიდრე ხის კარფანჯა რა. დიახ, დიახ, ნაკლები, იმიტომ რომ მასე აქვს თავის კოეფიციენტი, რა თქმა უნდა. ნუ ჩვენთან არ არის იმ დონის მეტალოპლასმასის ფანჯრები, როგორც საზღურგარეთ არის, მაგრამ ანახევრებს სითბოს დანაკარგს ფანჯრიდან მეტალოპლასმასის ფანჯერა. აი საინტერესო რა არის, ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ შეიძლება ბიზნეს სექტორის აწყობი. აი თუ არსებობს ახლა ბაზარში, აი რაც არის ბაზრობაზე, ან სამსახური თუ არსებობს, რომელსაც დაურეკავ, ერთყვი მოვასახში და გაგიკეთებ თუნდაც ეს ზამთრის ასეთ э, თვოიზოლაციას. თვოიზოლაციას არსებობს ბატონო ამთან თუ ასეთ სამსახურს. მე რამეს გეტყვით, არსებობს ეს თვოსაიზოლაციო მასალების მთელი რიგი. საქართველოს ბაზარზე არის ძალიან მრავალნაირი ეს ანუ გარეკედლების თვოიზოლაციისთვის განსაზღვრული მასალა, მაგრამ მინდა ჩვენი მომხმარებელი ასე გააფრთხილო, რომ იყვნენ ცოტა ფრთხილად ამ მასალებთან და კარგად შეისწავლონ, იმიტომ რომ მთელი რიგი მასალებისა, რომ ბევრმა ქვეყნებმა უკვე ამოიღეს, ეს არის პენოპლასტი დათბუნება, ეს არის გიფსოფილებით დათბუნება ხელმძღვანება ვეცადო დავათფუნოთ ჩვენი საცხოვრებელი ეკოლოგიური ბუნებრივი წარმო შობის თფოსაიზოლაციო მასალები. ასეთი მზა ფაქტურა არის უკვე შემოსული. ფარსებობს ჩვენი ადგილობრივი წარმოებაც არის ამისი ბაზალტის თეკაც არის, ისეთ სხვა მყარი ფილებიც არის ადგილობრივი წარმოების, რომელიც ძალიან კარგად ახდენენ თფოიზოლაციას შენობისა და კიდე ერთი რამე რომ თუ თფოიზოლაციას აკეთებთ, ვაკეთოთ აუცილებლად ჭერის თფოიზოლაციაც, იმიტომ რომ ქვემოთ როცა არის 22 გრადუსი, ჭერში არის 27 გრადუსი, ესე რომ მეზობლები ძალიან კარგია, მაგრამ მეზობლები წებიან <laughs> ჩვენი სიტუაცია. გაუნაწილოთ გათბობა, რა ვიცი. მეზობლებს, ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ <laughs> ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ იცით რა, ეს ცოტა აი საინტერესოა, ხო, რადიოს მენელებს არ მეც პირადად საინტერესებული ვარ, იმიტომ რომ პრობლემა არ შეიძლება რომ ადამიანს არ აწუხებდეს და არ მოაგვაროს, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ გადადის ჩვენს ფინანსებს. მოდი ისე გადავიდეთ უცხოეთის გამოცდილება. კი ბატონო, როგორი ამ ხელღაუხლი? აა გერმანიის მთავრობა აქვს სპეციალური პროგრამა, რითაც ისინი ახდენენ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის თანამედროვე გათბობის ტექნიკის დამონტაჟებას და ეს მთავრობა ძალიან კარგად აქვს დათვლილი და იმიტომ ახდენს, რომ თუ ის ადამიანი სოციალურად დაუცველია, ესე იგი სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობს, თუ ზამთარში მას არ აქვს შესაბამისი ტემპერატურა, მერე ის ხდება ავად და სახელმწიფოს ეს ძალიან ძვირი უჯდება და ის ადამიანი ვერ არის შრომისუნარიანი და ისევ სოციალურად დაუცველი რჩება. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო დათვალა ეს ყველაფერი და ჩათვალა რომ ისთვის მომგებიანია განახორციელოს ეს პროექტები, მიუტანოს ნორმალური გათბობის სისტემა ძალიან მცირე თანამონაწილეობით ადამიანისა, რომ მან იგრძნოს რომ ეს მისია და მთელი რიგი ღონისძიებებისა, რომელსაც ისინი ახორციელებენ თავიანთი მოსახლეობისათვის ამ კუთხით. მეორე მხარე არის კიდე ერთი პრობლემა ჩვენთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი საბიუჯეტო ორგანიზაციები ხარჯავენ ძალიან დიდი რაოდენობით ენერგიას, ეს ენერგია არც არ აღირიცხება, ყოველ შემთხვევაში ამისი მოპოვება ცოტა რთულია. აღრიცხვიანობა და საბიუჯეტო სექტორმა ბოლოს და ბოლოს უნდა განსაზღვროთ, რამდენი უნდა დახარჯოს, იმიტომ რომ გინახიათ ალბათ საერთფნებში დამჭდარი შესანიშნავი გოგონები ზამთარში ამ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში და ესე უყაირათოთ არ შეიძლება. რაღაც კონტროლი ამას არაკეთებს ამერიკის საელჩოც კი, სხვათაშორის მე იქ მინახავს აბსოლუტურად სტაბილური ტემპერატურა და იქ არის უფრო მოვალეობები არც ერთ შემთხვევაში ამას არაკეთებს. ხო და ეს სახელმწიფო სექტორი პირველ რიგში ჩვენ ენერგოეფექტურობა უნდა დაიწყოთ სახელმწიფო სექტორი ცხოვრებიდან, რადგან ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი ვერ განახორციელებს ენერგოეფექტურობას. მხოლოდ იმიტომ, რომ უფრო ნაკლებ ენერგიას ის ვეღარ მოიხმარს, რასაც იხმარს. უფრო ნაკლების მოხმარება უკვე შეუძლებელია. სხვათაშორის მონაცემებიც არის და ბატონი ავთოსაც აქვს ეს მონაცემები, რომ საქართველოს მოსახლეობას ძალიან დაბალი ენერგო მოხმარება აქვს. რამდენი აქვს ბატონო თანდი? დაახლოებით თუ გახსოვთ? საშუალო ფენაზე ალბათ ძალიან მონაცემები ამ შემთხვევაში შედარებითია შედარებითია და არაფერს არ გვაძლევს იმიტომ რომ გარკვეულ წილად ეს ციფრი თითქოს მაღალი ჩვენება აღმოჩნდეს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ კომფორტში ვცხოვრობთ ერთი რამ ცხადია რომ ტყის როლი ჩვენ საქართველოს ენერგო ბალანსში უსაშველო დიდია სადღაც 15 15%-ამდე აღწევს და აი ამ ამ ხარჯზე ითვლება რომ მაგრამ საწოვის შეშით მიღებული სითბო ეს არ არის სტაბილური სითბო ეს ვერანაირად ვერ ქნის კომფორტს ოჯახში და გაცილებით მეტია დანაკარგი ვიდრე მოხმარება ამ პირობებში გასათბობად გამოყენებული ენერგიის ნახევარზე მეტი და ზოგიერთ შემთხვევაში 75%-იც კი ეს არ არ მოიხმარება დანიშნულებით, ამით ჩვენ ვათბობთ, გარეთ ატმოსფეროს და არანაირად ვითმობ საკუთარ თავს. ეს ყველაფერი კატასტროფაა, მე თუ გითხავს ადამიანი და ფედერალიზარო ბერჩვენთაგანს გაცნობიერებული არ აქვს მათ შორის მათ შორის სახელმწიფო წრეებშიც. დიახ. აი საბანკო მე არ მიდა ესე გადაცემა დავამთავროთ. აი როგორია ფინანსური მექანიზმი? გარდა იმისა, რომ აი ეს დასკოლაში ეს ბოლო მომენტი რაც თქვენ თვით რო შეჭირვებო სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის გარკვეულ წელს იხდის სახელმწიფო სახელმწიფო გარდა იმისა თუ კი არ არის მაგალითად როგორ შეიძლება აი საბანკო სისტემა და კრედიტები და კრედიტები და ჩვენი თუნდაც იგივე გერმანიაში არა გერმანიაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეღავათებით სარგებლობს ის ადამიანები რომლებიც იყენებენ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს რომლებიც იყენებენ ალტერნატიულ ენერგიებს და საერთოდ საოცარი შეღავათები. კიდიან ბოლოს და ბოლოს ამას. და კიდიან გერმანიამ გააკეთა განახორციელა პროექტი მზის სახურავები, რომელიც ჩართულია, ცნობილია ეს პროექტი. შემდგომში ამერიკამ გაიზიარა ეს პროექტი და უფრო უფრო 1000 მზის სახურავი და მე ამერიკამ უფრო მეტი გააკეთა და ნუ ერთმანეთს ეჯიბრებიან ამ ხრივ. მაგრამ საქართველოში რა ხდება? საქართველოში ერთადერთი ეს პროდუქტია, რომელიც საქართველო კი არა და საქართველოს ზოგიერთმა ბანკმა მიიღო ამას ევროიდან. იყო დაფინანსება IBRD-დან, ესე ვთქვათ და

დასრულდა ეს პროექტი. ხო, დასრულდა სამწუხარო დიახენ ამ სამწუხაროთესია და აი ეს ძალიან ესეთი იყო, მაგრამ ამას წინათაც ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ცოტა ძნელად მოიძებნება ადამიანი, რომელმაც იცის როგორ განახორციელოს ენერგოეფექტურობა საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჩემსავით. და ვერაფერი ვერ ამაგ გაკეთებული ეს ფინანსური მდგომარეობიდან სპეციალისტები ყავს ეხლა თქვენ სპეციალისტები ახლა სხვათაშორის ამ ჰელიო დანატკარები მთიალ რეგიონებში ლებარდეში შოუში მე მახსოვს ჰელიო სისტემებით იყო მთელი ტურისტული უზარმაზარი საერთაშორისო საკავშირო დონის დიდი ტურისტული კომპლექსები ხვთვის მადლით სპეციალისტები. თელი ასეთი სისტემაა. მე მგონი ეს არ არის. როგორ არ აქვს და მე ამას გეუბნებოდით ახლა ზუსტად მაგასზე შევწყვიტეთ საუბარი, რომ ჩვენი ენერგო აუდიტები ჩატარებული, რომელსაც ისინი გვიკეთებენ თავისთავად თავიანთ თავ, თავ, ქვეყნებში, მე მიდის და იმათი საბჭოები ამას განიხილავენ, არიან აქტუალური, რომ მაღალი დონის ხდება, მაღალი დონით ხდება ამ ენერგო აუდიტების ჩატარება და მომზადებულია სპეციალისტები სერტიფიცირებულები ვართ და არა მარტო ქართული მხარიდან უცხოური მხარიდან ამ ენერგო უცხოური სერტიფიკატიც დიახ დიახ და აქედან გამომდინარე ეს არ არის მიზეზი იმისა რომ სპეციალისტები არ აყოს ესე იგი სპეციალისტები ყოს არსებობენ უბრალოდ ინჟინრო სკოლა არ უნდა ამ სპეციალისტების დანახვა მე <laughs> სამწუხაროდ დღეს ისეთ როლში ვარ რომ მე სამწუხაროდ ვერ ვიზიარებ თქვენს პოზიციას, რომ ეს საკრედიტო ხაზმა თლათ ეფექტურად და შედეგიანად ჩაიარა, აქ რამოდენიმე მილიონზე იყო საუბარი და აი იგივე მეტალოპლასმასის კარფანჯრებზე მიზერია გახარჯული, ძირითადად ისევ სამთავრობო პოლიტიკის э, განხორციელებას მოხმარდა იმ კრედიტის აბსოლუტური უმრავლესობა და ახლა ჩემი პირადი აზრია რომ э, ეს საკრედიტო ამ საკრედიტო ხაზმა მიზანს ნამდვილად ვერ მიაღწია აბსოლუტურად სხვა მიზნებისათვის დაიხარჯა ვიდრე იყო ის გამოყოფილი ძალიან სამწუხაროა ეს. ნუ ეს ჩემი ჩემი პოზიციაა, მაგრამ არც აბსოლუტურად არგუმენტირებული. აი ეს э, კითხვაზე პასუხი რატომღაც არ შემოვიდა. ეს გახლავთ э, გიორგი ავალიშვილი, ძალიან დიდი ქართველი, ძალიან ისეთი ძიმეწონიანი, კარგი გეოგრაფი, კარგი მოგზაური, კარგი დრამატურგი და ძალიან კარგი კალიგრაფი. აი, იცოდეთ დღეს მე რე, რომ ასეთი გენიალური პიროვნება გვყავდა. დღეს კი ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელიც ენერგოეფექტურობას და მის დადებით მხარეებს ზე იყო დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ენერგი ენერგოაუდიტორი ნანი მეფარიშვილი და საქართველოს ანთა მოძრაობის წევრი ავთანდილ გელაძე. გაცემაზე მუშაობდით ხმის რეჟისორი იაჭელიძე, პროდიუსერი ნათი არველაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მოგზავნეთ სოფიო ელექტრონიკსაში რადიო RTG და Facebook-სა. მომავალ შეხვედრამდე. ეკომეტრი გადაცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ და პროექტი ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში.